Święta, święta już za pasem. 217 podcast. Witamy serdecznie. Radio 9 Lubin. Przed mikrofonem Darek. Oraz przed mikrofonem Adam. Zapraszamy na audycję świąteczną, trochę krótszą, w rytmie właśnie takich świątecznych y, piosenek. Oczywiście z serwisu Musicali na licencji Creative Commons. Zapraszamy świątecznie na pierwszą z nich. could find a way to turn back time. And all those colored lights reminds me of you. Wish I could find a way. poprzedniej audycji z Adamem pytaliśmy się, czy wszyscy poszli na zakupy wcześniej, czy dzisiaj, 23, kiedy publikowana jest ta audycja, wszyscy dopiero zastanawiają się, co jeszcze kupić pod choinkę, tak? Czy właśnie, czy macie już prezenty e, gdzieś już popakowane, poukrywane, czy jednak... Zaraz, zaraz, przepraszam, czy to Gwiazdor przypadkiem nie przynosi tych prezentów? No ja tutaj apeluję do Mikołaja. Ma, te, wszyscy, wszyscy Mikołaje, Mikołajowe, Mikołajowie, e, Mikołaj. Tak dużo ich jest? Jest ich, no chociaż ostatnio widziałem w galerii u nas Inwazja Mikołajów, no to chyba jest ich trochę. No, co niektórzy mogli zobaczyć ich więcej niż jednego, a w podcastowej dziewiątce oczywiście Mikołaj jakże, oczywiście, że był, ale cicho sza o tym nie mówimy, bo to tajemnica i pewnie każdego z Was też, chociaż możecie komentować sobie na, u nas y, odnośnie tego Mikołaja i prezentów i tego wszystkiego, co będzie się działo w ciągu najbliższych świąt. Kolejna piosenka, zapraszam. Baby, picture you and me hanging round the Christmas tree. colored lights and an angel up above. Christmas of love. Ooh, everywhere we go, bring a little mistletoe. We'll be hugging, we'll be kissing like two turtle doves. Christmas of love. Telling everyone Santa's gonna come, have a lot. Have a Merry Christmas of love. Sugar, let us know tonight. That'll be just right. Just imagine making out by the firelight. Christmas of love. Christmas of love. to say, have a Merry Christmas, love. Oh, make a little wish, then you put it on your list. Santa sends you everything you've been dreaming of. Christmas of love, Christmas of love. oczywiście przy okazji świąt, to Adam, nie możemy zapomnieć o jednym. Audycja się jeszcze nie kończy, bo jeszcze jakaś jedna świąteczna piosenka, a być może chociaż troszeczkę opowiemy czegoś, ale nie możemy zapomnieć o najważniejszym, bo teraz świąteczna, świąteczno-noworoczna przerwa w dziewiątce, czyli wypadałoby nie zapomnieć o życzeniach. Składamy najszczersze życzenia zdrowych, wesołych świąt, Bożego Narodzenia, oczywiście do siego roku, no wszystkiego tak naprawdę co najlepsze. E, no i mm, abyście e, na nowy rok e, w tym samym składzie lub i w większym zasiadali przed komputery, przed swoje urządzenia, tablety i tak dalej i słuchali dziewiątki. I oczywiście, gdziekolwiek jesteście, to w te święta możecie dziewiątki posłuchać i tych naszych ciepłych życzeń właśnie dla Was płynących z Lubina, z Dolnego Śląska, z Europy na cały świat. Y, od dziewiątki i od nas wszystkich, dla Was wszystkich życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia i oczywiście szczęśliwego nowego 2014 roku, y, bo oczywiście dziewiątki będziecie mogli posłuchać i kolejnej audycji dopiero w 2014 roku, po przerwie dłuższej niż zwykle, bo ona potrwa mm, nieco więcej niż dwa tygodnie, ale zaprosimy zaprosimy Was do mm, dziewiątki, troszeczkę po nowemu. Jak wiecie, już ruszył nasz Twitter, ruszyła strona na YouTube. Zapraszamy do śledzenia. Być może tam pojawią się jakieś nagrania, które będą wcześniej niż kolejna audycja. A tymczasem na koniec jeszcze jedna świąteczna dzisiaj piosenka. words hurt. nadzieję, że wy pozostaliście jeszcze z dziewiątką, bo oczywiście my z Adamem nie skończyliśmy dzisiejszego świątecznego wydania podcastu, bo teraz oczywiście po tym, jak były święta, po tym, jak złożyliśmy Wam życzenia, to czas ogłosić plany na nowy rok, jakie ma podcastowa dziewiątka. A trochę zmian będzie. Od ostatniej audycji chociażby wiemy, że nie ma serwisu w trzech językach. Mówimy tylko po polsku. Mam nadzieję, że e, wszyscy to rozumiemy i oczywiście teoretycznie z przymrużeniem oka, takim noworocznym, większość z Was zna język polski. Jeśli nie, to trudno, co nie znaczy, że wrócimy do e, języków, chociażby może być i audycja, czemu nie, fin, w e, chińskim języku. Być może, być może. No, no, w końcu największa liczba ludzi rozmawia w, w tym języku, co prawda w różnych odmianach, y, mandaryński i tak dalej, ale to już oczywiście, tak jak powiedziałem, z noworocznym przymrużeniem oka. Niewykluczone, że oczywiście serwis w języku angielskim, niemieckim, być może rosyjskim wróci kiedyś na antenę, Będzie, będą takie plany, ale o najbliższych planach, oprócz tego, że dziewiątka oczywiście tweetuje, Zapraszamy na Twittera, twitter.com ukośnik e, dziewiatka, facebookuje, facebook.com ukośnik dziewiatka i jak też y, rzucać będziemy filmiki na YouTube. E, znajdziecie tam e, oczywiście kanał dziewiątki. Co jeszcze, jeżeli chodzi o takie nowości? No na pewno będziemy chcieli podróżować oczywiście z dziewiątką czy po polskich miastach niewykluczone, tutaj oczywiście mówię niewykluczone, że zawędrujemy e, również i za granicę. I oczywiście mamy także nadzieję, że będziecie mogli przy okazji tych podróży mm, nie tylko dziewiątkę usłyszeć, ale również zobaczyć, uwaga, na żywo. Ale mm, te informacje i to dokładnie kiedy to będzie, jak to będzie wyglądać, mm, śledźcie wszystkie nasze kanały, a przede wszystkim stronę główną bloga podcastu. Tam na scrollu będziecie mieć zawsze świeże informacje o tym, kiedy, co i dlaczego. E, oczywiście na nowy rok e, wrócimy momentalnie e, w, do takich audycji typowo filmowych. Nie zapomnijcie oczywiście, że z początkiem roku będą Oscary, z czego relacja <laughs> może nie na żywo. Na żywo Adam oczywiście uda się na czerwony dywan i będzie live from red carpet Adam for Nine News. To wszystko u nas. <laughs> Tylko u nas, oczywiście, w dziewiątce. E, w jaki sposób zrelacjonujemy e, przyszłoroczne Oscary? To oczywiście już domena Adama. Tutaj Adam za wszystko będzie odpowiadał, ale będą też magazyny e, o nauce i technice do potęgi dziewiątej. Odkryjemy kilka różnych ciekawostek. Między innymi, jeśli pojawią się tylko transmisje na żywo, opowiemy Wam dlaczego i w jaki sposób możecie nas i dzięki jakiej technologii e, widzieć na przykład z odległego zakątka świata, bo niewykluczone, że to nie tylko my, ale ktoś inny będzie się pojawiał w tej dziewiątce wtedy. Oczywiście e, im bardziej technologia będzie się zmieniała, coś nowego będzie się pokazywało na rynku, to o tym wszystkim opowiemy. Zapraszamy do dziewiątki w roku 2014, a tymczasem do siego roku i cześć! Cześć! Play safe, play pod safe. With thousands of songs in all genres, the Podsafe Music Network is the best place to find truly Podsafe music for your show. If you're a band or musician looking to expose your music to a worldwide audience, then look no further than the Podsafe Music Network. Showcase your music and let thousands of podcasters help market your songs. And the best part, it's all free. free. Visit music.podshow.com and create your free profile. If you're a musician or a band, upload your music. If you're a podcaster, then download. download. The PodSafe Music Network is easy to use with a huge variety of music. Find upcoming unsigned bands or music from the hottest indie or major labels. Don't get burned by copyright infringement and don't get left behind by the new media. Play, play safe. safe. Play, play PodSafe. Pod the PodSafe Music Network, music.podshow.com.